Bizki gaizki pasara, atzo bordaeko zuzenaria jautsira, endaiarat uh, gure ikustera, baina proposamen eh, gabe eta berri betxarrekin, ordan, erabaki du uh, asamblada horoko bostea eta gero, pentsatzen dugu bizki luzea izango dela gatazka hori, eta ordan, erabaki dugu beste mota batean segitzea eta haste guziz, uh, puntualki, Eh, momentu azkarretan greba zaitea eh, eta indarrak atxikiz. Seguraski eluna astean berriz uh, eh, uh, biegunez, uh, butienez geldituko lana. Ditugu erabaki uh, oraindik uh, egunak eta astero asamladek erabakiko dute noiz uh, gelditzen giren.